O nome é Luiz Fernando, vulgo do KJ. Sou nascido e criado no meio de tudo isso que você vai ver a partir de agora. Viaja não, filho. Sente isso aqui. É, consciência aos insanos, insanidade aos conscientes. Cadê? Temperamento emocional aqui pra gente. Tem que ser louco pra entender a podridão de Sodoma e Não leva a vida muito a sério. Ninguém sai vivo dessa porra. Hilux turbo, amanhã bicicleta quem hoje tem. Um trampo decente, amanhã na lotérica com os pentes. De manhã na igreja, mais tarde na pedra novamente. Ontem menor carente, hoje infratou adolescente. Hum. Sinceramente, o professor da minha mente é o que meu corpo sente, o que reluz em minha frente. Vejo que o mundo é tipo um jardim de semeios que mente. Finge se ser flow, mas é spin. se que é farto, mas é carente e esse brilha. E meus moleque e as minas quadrilhos se trilha. O caminho que a glória se faz armadilha. Se cose enquanto seu mundo incentiva e põe pilha. E o mesmo chora no canto da série, implora e se humilha. Cadê a família? Há tempo que as lágrimas não consolam. Última vez que vi foi na cadeira do fórum. É, camisa regata e o mundo à minha volta. Seus altos e baixos resumem minha história. rua é droga e bar, terra de charlatã. Nove até a tampa, uma puta pra amar. Mas eu tô ligado que a maior guerra é no psico. Se você não se resolve, nada resolvido. Hoje na lama, amanhã tem glória. Fugitivo de cadeia, também fugiu da escola. Porra nenhuma, não tem nada monopolizado assim. Tem beira de quinta série contando dólar no jatim. Ser bom é pra otário, o certo é ser ruim. O coração de plástico também sabe sentir. Mas se é seu filho, cê não ri vende droga pro vizinho. A máquina do tempo funciona acelerada e às vezes é lenta que nem a fumaça do cigarro antes da tragada. Assisto a vida em BPM 53. BPM 53. BPM 53. Tocar na cara e fuzil, as torres do xadrez. Isso é um jogo, é um teatro, são fantoches. A vida é um pina, depois dos 20 é um pinote. A estrada oscila, paz, guerras, ai, sorte. faz.